Ardi Aquino, Gustemi Custodio, Mel Casipin, Gio Tusgaw, Indie Comics Podcast! Dito pa rin kami sa uh, Gateway Mall sa Coffee Bean. Ako si Mel Casipin. Ako si Giuseppe Custodio. At maganda yung pag-uusapan namin. Hindi, joke lang. Ano yan? Yung isang araw, nagka-idea ako na bakit hindi tayo, kaya gumawa tayo ng comic anthology tungkol sa pagsosupport or ano, yun nga, sa pagsosupport ng comic artist o yung industry. Mm. Kasi... Hindi ko masyadong get. Sige nga, explain mo mabuti. I mean, maganda sana na ano, parang may libro na lahat doon meron mga guide, ano, tips and guides paano mag-support ng artist. Parang uh, kung nabasa... For fans o for artists? for fans. Or ano, kahit sino, yung parang kung mahilig ka magbasa ng... Anthology siya, so gawa ng iba-ibang oh, artist. maganda yun eh. Yung parang, kasi, ano ba yung magandang example na <laughs> anthology? yung Sulyap, gano'n? Hindi. Di ba may mga... May parang ano eh, may, may, may recent na comic book na tungkol sa yung This won't sell? No, ah, hindi. <laughs> May recent na comic book. Tung, ay, hindi, yun. Yung anthology nila, ah, yung abangan. Oo. Ah. Yung... Eh, comics naman, anthology naman na normal yun eh. Oo. Pero yung anthology, yung dahilan ng anthology na yun is paano is ipakita yung iba't ibang genre. Eh, ganun din ang Sulyap eh. Oo, oh, basta... Hindi nga lang sa Sulyap. Oo. Oh. Yung mga hindi comics. At yung sa, ayun sa ano, ayun sa abangan parang gusto nila is yung yung parang basic knowledge or basta mga ganun. Parang ganun din yun sa comic and yung sinasabi ko na yung comic anthology na yun, parang guide siya. Uh, guide paano tulungan yung comic industry or comic artist. Maganda yan, pero tingin ko... Mahirap. Hindi um, Hindi. Baka maulit-ulit oh. yung mga topic. So, iniisip ko, kailangan may core group na magsusulat, tapos oh, okay. artist na idodrawing kung ano yung naisulat nung parang main editor. Oh, parang Kasi hindi pwedeng, oh, oy, ano, anong tingin mo sa ganito, tapos mauulit lang yung oh, topic. Parang pag-usapan mo na yung, ano, yung anong gagawin para, yung parang basta, yung parang topic, na ganun, ihiwalay. Yung isang topic na isip ko is, i, is magkaroon ng parang online platform na para sa comics na local. Hmm. Parang ano lang siya. FB group? Hindi. parang tapastic lang siya. Oh, tapos? Pero parang magiging ano siya either free to browse siya or paid service siya. Yung parang, hindi yung, alam yung comicsology, di ba? Oo. Merong, merong parang pro, pro ano uh, program sila na pang tawag doon comics comicsology unlimited bibigay ka ng mga $6 a month tapos pwede mo basahin, basahin lahat. lahat parang ganun lang siya pero for local comics local and indie may ano yan may programming oh kaya nga eh, parang hindi man sa ano ah, na gagawin yun. Parang maganda gumawa ng comic tungkol doon, tapos isingit lang din. Parang proposed project, paano tulungan yung comic scene. Yeah, parang hindi naman ito lahat paano i-support lang. Parang may mga yung sa anthology na yun, may mga parang proposed ideas kung paano tulungan talaga. Ano na lang? Suggestion na, lang ah. Siguro, mahirap kasi yung kung isang buo gagawin. Siguro iniisip ko, every event, isa. Anong isa? Isang segment nung para sa anthology, tapos pag nabuo na, saka na lang i-compile sa oh, libro. parang ganun. Para sigurado. <laughs> Kasi, oh, ang hirap ba- talaga eh. Basta yung, yung parang, ewan ko ah, parang point ng anthology na yun is, ah, oo, yung parang, parang sa suggestion box or alam mo yung ninig mo na online, yung comics na tungkol sa yung journey nila sa pagko-comics. Oo. Ah. Yung nilink ko sa ano, chat. Ah, oo. Ah, yung Ano title nun? comic... Comic... Basta Ganda nun. yung local. Oo. Ganda nun. Wala lang tayo, hindi lang tayo nabanggit. <laughs> Hindi, sandali. Hindi ko, nakalimutan ko rin yung title eh. Basta na-review yun ni Iki e eh. Oo, ang ganda. Yun, basta... parang Binasa ganun- ko yung online version eh, ang ganda. Oo, ako rin eh. Kasi colored eh. Natuwa ako. Pero thesis yun ha. Oo. Natuwa ako, ang galing. Pangalan, ano pangalan, comic ninja. Oo. Pinuntahan ho na yung... Ayan, nag-browse na si Giuseppe sa uh, um, Instagram. Ayan, comic kwento. Ayan, comic kwento. By Cheska Di Malanta and Gabby Sebrano. Congrats guys. Oh, galing. Oh puntahan nyo yung website nila comickwento.com comickwento.com maganda siya kasi parang guide nga. Parang Oo. basta yung anthology niya parang guidebook Oo. kung paano sumuporta. Saka pa kung halimbawa kung wala kayong kaka-idea kung paano mag-comics. Oo, maganda halimbawa, yun. wala talaga kayong idea. Basahin yun, tas malalaman nyo yung parang 80% to 90% ng scene Oh yun, tapos ano siya, parang walang, may mga kulang na info, pero ano eh, madali ano lang naman, mo? madali naman i ano tanong yung mga ganun oh. kung trip mo. Pero galing sa mula sa informative na siya. Mula eh. sa ano, sa pag, creating ganyan hanggang print, sa pag oo, pag-print sa saka pag-sell. galing. Oh. Meron na pag pag ano pag pitch ko. Eh. Meron ba? Oo. Oh, oh, tungkol sa ano parang pan, uh, kailangan mo gumawa na kung gusto mo i-pitch sa publisher mm-hmm. kasi para hindi mo maproblema yung printing at yung pag-distribute. Parang ganun. Maganda nga mag-interview tayo ng ano eh, kung merong representative. Yung parang sa ano, how to, yung video na ginawa natin last time, how to pitch your comics to uh, yung display, display ba yun? Ah, oh, display. Yung, pero yung kasi quick lang yun. Mas maganda siguro kung ano, may isang episode na parang 15 minutes or 30 minutes discussion. Diba? Sino ba mga kilala natin? Wala eh. Yun lang. <laughs> Hindi, ikaw yung may kilala ako. Wala eh. Hindi nga, si... Si Adam David. <laughs> kung maalam sila sa publishing, di okay. Hindi. Ah, sila na yung ano natin. Si Adam David, pati si Mervyn Malone sa may publishing Oo. ano sila eh sila, ano, JP, hindi, iba pala yun eh, printing press printing, sila. No? Eh. Oh. Sila, ang pangalan nun, Carl, Carl Joe? Mm. Carl Joe, yeah. Pwede lang, kung mahilig lang sila. Ang problema kasi minsan, ano, may kilala ka tapos nahihiya mong i-invite. Oo. <laughs> Parang mas mas nauuna yung hiya kaysa sa... Pero di na rin natin sila kilala kaya hindi na natin makuha. <laughs> pero kahit na yung sa mga kilala ko, pero alam mo yun, nauuna yung hiya ko eh. Alam, Hindi, gusto, ka- gusto ko talagang interviewin pero nahihiya ako. Ako pag kilala ko, okay lang. Iba yung kilala sa vibes eh. Sa vibes. Vibes na vibes mo na sila. <laughs> Kasi kahit nakilala mo pero alam mo yun, nakaka kayong masira friendship. Hindi naman, pero binabas, ginagamit mo yung friendship niyo para lang sa podcast. Hindi. <laughs> pero, Pero- kaya lang kasi baka na, maaabala ko sila sa oras nila. Ganun. Pero yun nga yung ah, yung idea ko yung sa anthology. Ang pa, pa- para kung merong magandang investor na gusto sumuporta sa comic scene, at least may idea siya paano, di ba? Or yung mga hindi curious paano mag ano, magpa-commission or mag-order ng comics or saan kaila, ano, saan makakabili. Marunong, uh, parang man, nandun na rin siya. Isulat mo kaya, tapos ipadrawing natin sa mga willing tumulong medyo ano eh, rough pa yung idea pero ano ano. Hindi kung pag-iisipan ng mabuti yan, may mabubuo pang something. Madami kasi yung idea kaya nahirapan ako. Sulat mo nga lahat tapos piliin mo lang yung mga to, ito. na ano ka na, na, na-tweet ka na yun eh. <laughs> Na-tweet mo na. Oo. Ah, di ayos, piliin mo na lang. Eh, ito, pwede to, ito. Oo. Kasi pwede mong himayin naman after. Oo nga. Hindi naman lahat ng idea ilalagay mo eh, magiging magulo yun. Pero parang ano yung ano eh, ewan ko lang, isip ko lang na ano, gumawa lang ng comics tungkol sa paano... Autobiographical? Hindi naman, parang ano lang, imagination lang. Kung what what if, kung may ganito lang, baka makatulong ang comics eh. Parang ganun lang. Uh, gawin mo natin. O, oh, sige, game. Tayo sa, tayo nila Gio. Wala, di. Hindi, meron yan. <laughs> Kaya natin yan. Pero yun yung ano, yung ideal. Kasi, alam mo, bumi, na, naisip ko yun eh. Naisip ko yung idea na yun habang nagsasound trip. Kasi may premium Spotify ako eh. Social mo naman. Hindi, mura lang. Premium man. Eh. Spotify, man. Premium, ayoko ng ads. <laughs> Hindi, ano na kasi 130 lang siya eh. Oh, na-premium din ako dati, kaso... Hindi mo lang ginagawa? Oo, oh, na, kaya hindi, hindi na ako nag-renew. Ah, ako kasi and na lang ginagamit ko pang sound trip ko eh. Mas maano kasi ako eh, mas ma-YouTube. Ah, iba yung gusto mo pakinggan. Hindi ako masyadong nagmi-music. Podcast, ganun. Yeah. Pero may podcast na rin sa Spotify, hindi ko pa lang natatry. Mahirap, ewan ko, nakakakata. Kasi, pati, sa playlist lang ako lang umaasa pa dati. Oo, yung random playlist. Hindi, yung OPM playlist. Yung India, indie music. Puro... Oh, excuse me, indie millennial. Ayan, eh, mga ano, uh, sino ba yung mga banda niyan? <laughs> Basta lahat ng indie bands. Ah. Nandun. Tapos yun ang pinapakinggan ko. Okay ba? Sinong paborito mo so far na indie? Uh, ah, yung, yung ang bandang Shirley, maganda yun. Maganda sila. Di ba mainstream na sila sila? Lahat sila mainstream pero indie pa rin uh, yung treatment nila. Kasi maliit na yun yung bayad tapos sila ano parang hindi hindi rin full time sustainable oh. hindi kasi malamang may day job pa rin sila hmm. hindi sila tutok yung parang mga mainstream na band na talagang musikero for life sila oh. parang tayo lang din hindi naman natin oh. bread and butter yung indie comics mainstream ka sa comics kung for example si Sir Jerry may ano siya eh Manix oh may sustainable yung lifestyle nila. Pero bihira, sobrang ano lang yun, sobrang bihira lang sa atin. Parang wala pang 1% yata. Okay. may ano ako, may... Nalalam yung mga langgam na ginawa ko. Oo. Oh. Nagka-offer ulit, uh, kinausap ako ng ano, nagpa-commission nun. Sabi daw niya na madami daw natutuwa doon. Bakit? Tapos, daw da, dahil sa di, sa art style ganun. Ewan ko, pa, para sa akin yung art style eh. Pero uh, ako lang yun. Ano ba yun? <laughs> Digital ba yun? Trad? No, digital yun. Ayoko, ayoko i-trad yun. Madugo eh. Oh, mas mabilis talaga pag digital. Pwede mong copy paste. Oo. Oh, kasi madaming langgam yun eh. Oh. Or ko fuck that. Ayoko mag ano, drawing ng bagong langgam. Marami oh. Copy paste ka na lang. Ako din kapag commission, usually ano lang, digital, digital na lang. Oh. Mahirap, nakakapagod. Kapag personal work, drag. Kasi ano yun eh, parang labor of love. Tapos, yun nga yung ano, dahil ano, nag, nagpa-commission siya sa akin kasi gusto niya i-pitch yon sa Image, Dark Horse, basta mga US na comic. Kailan ba yun? January eh. Ito lang? This year. Nag, natapos ko siya, tapos ngayon, na up, na-pitch na niya. Oh, na-pitch niya na. Update niya sa akin, hindi tinanggap ng image. Tapos, mayroon parang ano, alter na. Basta may mga publication na hindi rin gaano kalaki, pero kilala. Interesado sila? Oo, oh, interesado sila. Yun nga lang, walang upfront money. Ewan mo, basta maliit daw yung budget mahirap yan. Oo. Pero isipin mo kung kung yung exposure, kasi hindi masama yung exposure eh. Ah. Pero kailangan pag-aralan mo kung sulit ba o hindi. Hindi, yung parang sabi kasi yung makukuha daw natin ano eh, makakuha namin yung sales, hindi yung pa, paggawa ng parang ano, parang for example, hindi nila ako mababayad sa oh. pagdodrawing muna. Pero madidistribute yan sa buong US. Oo, oh, hindi ako nila mamabayad sa pagdodrawing muna, pero pag nabenta na yung comic, doon na ako makakatanggap ng pera. Pero ano yung assurance na malalabas yan? Kasi kapag ginawa oh. nyo, tapos hindi rin pala nila nilabas. Hindi, parang ganun yung sa mismong publication na wala silang binibigay money pang fund ng comic pag na-publish na yung comic, doon ka lang makakakuha ng pera. Oo. So, hindi nila ako babayaran gawin yung comic. Babayaran na nila ako paggawa na yung comic. Tapos binibenta na nila. Oo, oh, tapos binibenta. Medyo ano ah. Eh, Ikaw, eh, bahala eh, oh, ka. Pero, pero kung kilala naman sila, tapos yung, madidistribute naman sa buong US. Kinakausap ko na lang yung ano yung nagpa-commission sa akin na i ano hanap na lang siya ng paraan para mabayad. Uh, kahit pa paano binabayad niya pa rin ako. Kasi mahirap yan, baka hindi lumabas yung comics, pagod na pagod ka, tapos wala din. Oo, okay sa akin kung ano, kung matanggap man yung comics na yun, tapos parang kahit five, five issues yun. Oo, tapos ma-distribute sa buong US yun, pwede mo nang gawing ano yun eh. Oo, sikat na ako na yun, mainstream. Oo. <laughs> Kasi mabasa lang nila yung ano mo, yung pangalan mo, tapos masabi mo lang na published artist ka na sa US, di ba? Big ano na yun, big deal Oo. na yun i-invite na nila ako sa APCC. Uh, ah. eh, <laughs> Pero depende rin sa ano. Depende rin kung okay yung quality ng artwork. I-invite ako na ano, sa mga Comic Con talks na. Oo, sa mga legit podcast. Hindi na sa mga coffee shop. <laughs> Pero, kaya ano, kung pero risky siya kaya hindi ko pinag-iisipan ko ba. Pero maganda siya kung mangyari. Kailangan mo lang maraming oras din. Oo. Hindi eh, kung may day job ka na, wala na. wala, na- mawawala talaga day job ko pag mangyari yun. Sasabihin ko, wow, eh, ah, Hindi, hindi pwede. sustainable yun, yung comic na yan. Pero mga half a year lang yung comic na yun. Oo. Yun talaga yung dilemma eh. May isang opportunity pero may isa pang opportunity na mas long term. oo, mas long term anong pipiliin mo. Leap of faith talaga eh. Bad trip yung kape na to. Oh. Sweet lang siya sa ilalim. Baka hindi mo hinalo. Hinalo! Oh. Bitter lang sa taas. So yun. Yun lang. Yan yung ano, parang magandang gawing project. Yung comic anthology paano i-support at buhayin yung comic industry. Yung parang, di ba madami nagtatanong kung uh, kung pwede pa ibalik sa bangketa yung comic. Malabo na yun? Eh, yan nga, isipin mo kung malabo yun, tapos yung tao gusto talaga ipagawa yun, mag-iisip siya ng idea paano gawin yun. Tapos gagawin lang niya yung comics yun. Tapos, oh. Pero dapat, ano ah, hindi siya yung sobrang exaggerated na hindi talaga mag- mangyayari. Parang kahit pa paano may paraan. Ang idea kasi ng Bangketa Comics para free for all ay iba kong sabihin yung exposure, mas maraming taong makakakita. Sa panahon ngayon kasi digital age na, ang, ang version ng Bangketa level na exposure for all, yeah. online, oh. Facebook. At kung gusto man ibang ito, yung mangyayari, lalaban natin dyaryo. Actually, dyaryo nga mismo, wala nang masyadong bumibili. Pero nandun pa rin sila. Oo, pero di ba, yung kasikatan ng dyaryo lumipas na. Oo. Oh ang tao ngayon nagbabasa na ng news sa Facebook na. Kaya, ayun, kumakalat yung mga fake news. Maganda no, isang online shop na para sa comics. Na Pinoy. Oo. Tapos yung magandang ano, accessibility, yung hindi yung bibili ka lang ng isang ano, yung parang pwede mo, parang parang nasa, ano na, Lazada or whatever na maganda yung shipping, distributing, mga Meron na sa Lazada eh. Nag-ano na sila, sila Tepay. Sabi na, ako nag-pull out sila Tepay. Oh, pero trinay na nila yun. Mahirap. Nag-pull out sila, ibig sabihin, hindi, ano, walang pumorder or konti lang talaga. Oo. Oh. Ayun nga, mga attempts. Pero hindi mo rin talaga malalaman kung mag-work o hindi kung hindi mo itatry. Ayun, oh. trinay nila Tepay, hindi nag-work. So, nag-pull out sila. Di yung ano, yung sa, anong show yun, yung Mad Cat? Di nag, nag-isip sila kung what if daw may parang isang shop na, na comic shop na puro puno uh, ah, puro indie comics, local comics. May ganun sa Sputnik dati. Puro maraming indie dun. Yun, nagsara na rin yung Sputnik sa yeah, comics. Parang, yeah, parang magandang ano idea yung eh, parang i-comics yung mga ganun, eh, going comics yung ganun na idea na magkaroon ng ganitong things para basta parang logical na ano, parang thesis lang, thesis proposal pero comments form. Yun nga lang, kailangan mo ng ano. So, ng, maganda yung idea. Ma- mahilig mag-research ng paraan. Hindi. Kahit na hindi namang research or ano lang, mag-interview ka lang ng mga taong maraming alam sa ganung oh, field. research yun, pre. <laughs> Oo nga, no? <laughs> oh, research. <laughs> Basta kailangan mo lang talagang mag-collect ng data na Oo. marami. Yun matrabaho, yun yung matrabaho. Oo, yun yung matrabaho. Pero tingin ko, ewan ko, parang para sa akin maganda yung idea niya. eh. Gawin, gawin natin yun. Try ko, try ko Sulat mo. i- i-do that ko. Oo. Kahit na yung stick figure doodle, okay na yun. Parang yung ano, sinend mo sa akin, tas ginagawa ko pero paunti-unti. So, Magandang pages ka na Nakapag-pencil na ako ng 11. Oh! Hindi ko pa pinapakita para hindi ma-jinx eh. Mga one, one third na yan. Oo. Ang dami kasi nun. Oo. Oh. Ah, medyo, ano, eh, hindi ko sinusunod exactly, pero may AD, yung idea pin- Kung nilalagay. gusto mo ako, i- i- ako na naman yun. Sige. Tapusin Basta- ko muna lahat ng ano, Pencil. pencils. Or gusto mo, send ko na sa'yo yung mga tapos ko na. Sige, para may magawa ako. Wala ka namang ginagawa ngayon. Sige. Tapos na yung pencils eh. 11 Lahat? Ah, pages. Ah, 11 pages. No. Pero matagal pa rin yung sunod ko na. <laughs> okay lang basta magawa. Kasi ayoko yung ano, nakatenga tapos alam mo yung pag sinimulan hindi nito natapos. Ayoko nang ganun eh. Kasi may mga ginap, may mga ganun na ako ta, tapos pinagsisisihan ko. Hindi ko tinatapos. Kaya Ayun yung bad trip sa akin yun. Kasi, yun yung day na ba di ako nag-drawing. Kasi madami na ako nag- ano, madami akong idea. Hmm. Tapos pag nasisimulan ko sulatin, oh, hindi mo na mawawa- tinatapos. Hindi mawawala akong gana. Tapos biglang nag- kasi may nagpo-pop up na mas, Mas maganda. maganda, oo. Tapos sabi na rin visit ako. Hindi, ta- hindi mo naman, ano eh, hindi mo naman totally pinatapon yung idea. Oo. Tinatabi mo lang. Tinat- pero yung nga, nag-pile up yung tabi na yun. Okay lang yun. May library ka ng ideas. Halimbawa, kailangan mo ng idea in the future. Pwede ka mag-pull out dun. Or Ano yun? pag nabablanko ka na. Ano nga, kaya tingin ko nga, baka next week o kailan, mag, mag, may babalik ako na kuha ulit ako mga lumang idea tapos yun ang gamitin ko kasi Alam mo ang pinakamahirap sa pagko-comics? Kumuha ng idea. Kaya nga kapag may mga library ka na ng mga previous uh, ideas mo, madali na yun. Kasi minsan, halimbawa may mag invite oy gawa, may parang sasabihin nila gawa ka ng comics about ganito, tapos mag-iisip ka. Tapos wala kang maisip kasi oh. pressure mo yung isip mo na mag-isip ng idea na pilit. Pangit. So kung may mga ideas kayo, slotted yan. Lagi yung sinasabi ng mga nagtutok. Si, ano, ano yung sasabihin mamaya ni Mel? Uh, minamanis. Hindi ko na sasabihin yun kasi sinasabi na minamanis. <laughs> ayaw, ayan, narinig nyo, ayaw, ayaw ni Mel gayahin si Manix. kahit, <laughs> kahit, I wanna be, no, <laughs> hindi. Kahit, I wanna be like him. Kahit, kahit suot ni Mel ngayon yung t-shirt ni Manix. Manix Idol. Ngayon, sige, thank you comics people. Thank you comics people. Anong oras na pala? Ako si Mel Kasipit, bye-bye. Giuseppe Custodio. Uy.